На підтвердження цієї думки він цитував слова самого Ярослава. Да аще будете в любви между собою, Бог будет в вас, и покорить ви противне под вы, и будете мирно живуще, ще ли будете ненавидно живуще в распрях і катараючогося, то погибнете самі, не погубите землю отец своїх і дед своїх и уже налезоша трудом своїм великим. Звичайно, Ярослав, як і кожен батько, бажався нам добра та злагоди. Це природно. Але в даному разі він керувався не тільки батьківськими почуттями, але насамперед інтересами держави. І в тексті заповіту це виразно прочитується. Мир і злагода між князями потрібні не для їхнього власного благополуччя, а для блага землі руської, яку збирали батьки і діди трудами великими. Карамзін назвав заповіт Ярослава достопам'ятним і мудрим, але марним. Ярослав сподівався, що діти можуть бути розважливіші за батьків, і, на жаль, помилився. Звичайно, цей перший із зафіксованих літописом політичний заповіт Великого Київського князя щодо столу успадкування не став юридичною нормою для всіх наступних руських князів. Щоправда, він і не мав такого на меті. У ньому нічого не говорилося про те, хто мав успадкувати київський стіл після синів Ярослава. 1054 року скінчився життєвий шлях Ярослава Мудрого. Літопис повідомляє, що помер він у Вижгороді. Самому Ярославу же больну сущу. і пришедшу выше городу разболеся вельми. Ярослав уже приспе конец житья и предаст душу свою Богу в субботу первого поста святого Федора. У Никонівському літопису уточнюється дата смерті. І предаст свою душу Господові месяца февраля в двадцатый день в субботу первой недели поста на память святого мученика Феодора Тирона. Подібна дата фіксується і в графіті, виявленому Висоцьким у Софії Київській. У ньому говориться В лето 6562 месяца февраля в 20-е Успение царя нашого. Напис явно не закінчений, але жодного сумніву в тому, що про кого тут йдеться, немає. Хронологічні розрахунки показують, що субота першого тижня посту, присвяченого Святому Федору припадала на 19 лютого. Грушевський пояснював цю невелику розбіжність тим, що, очевидно, Ярослав помер у ніч із суботи на неділю, тобто з 19 на 20 лютого. Постає запитання, чому Ярослав уже тяжко хворий поїхав до Вижгорода? Відповісти на нього з упевненістю важко. Можна лише висловити більш або менш вірогідні припущення. Вижгород, де спочивали Борис і Гліб, уже за часів Ярослава Мудрого став сакральним центром Русі, символом її духовної та державної єдності. Не випадково в житті Бориса і Гліба він виступає в образі патрона всієї руської землі стенам твоим Выжгород, я устрою стражу на все дні и ночи.